sljedeće sljedeće e, pitanje kaže eselamu alejkum alejkum selam rahmetullahi kaže danas ovo je jako zanimljivo pitanje kaže danas imamo u Bosni e, e ljude koji bez završenih šerijatskih škola <clears throat> bez učenja pred ulemom bez odlaska na arapski u arapski svijet nemaju pojma arapski jezik e, drže predavanja čak šta više na nekim internet strancama koji su parne E, održavaj, e, e, koji odgovara ljudima na pitanja. Pa, pa i možemo čuti kako kažu, kada budu upitani za određeno šijetsko pitanje, ja o tome ne znam skoro ništa, ali moj stav je takav i takav. Najgore svega što je konkretno u ovom slučaju u pitanju ženska osoba, a poznato je da žene, žene od žena pri uzme nego stvari E, mnoge stvari, neke stvari nego od muškaraca. Tako da ova osoba privlači mase naših sestara koje slušaju i smatraju učenom i autoritetom. E, kakav, e, kakav stav islama je sprem ovakvih osoba koje o vjeri govore bez znanja, možete li nešto malo više progovoriti o ovoj temi, Allah vam dao svako dobro. Uh, to je pitanje pitanje malo duže uglavnom u samom pitanju jel date i odgovor jel jer a, onako kako upitan jel kakav je stav islamskom osobe koja govori o vjeri bez znanja znači to govorite vjeri bez znanja ti automatski date i odgovor na, na pitanje e, pošto uglavnom jel e, pretpostavljam da se iz konteksta pitanja može zaključiti o, o kome se radi o kojoj osobi e, mi, e, ja ne bih želio da se vežem za, za, za određenu tu osobu tu ili neku drugu, e, niti, niti, niti je pohvalno i potrebno da se spominje, jel, i da se e, e, da se samo uzima u obzir ta osoba, jer imamo mi mimo nje i drugi, jel, i drugi, i muški, i ženski osoba koji, koji e, čine sličnu stvar. Da ne govorimo o onima koji, koji pogrešno, u osnovi pogrešno tumače vjeru, jel, njihova bela još veći od ovog, jel, Mi ovdje imamo malo malo blaži vid, e, malo blaži vid e, od strane ove osobe, znači da, da, da priča, da govori o vjeri, o tumači vjeri, čak odgovara na, na, na, na pitanja o vjeri, e, a osoba, ta ista osoba, znači nije, nije, nije učila Uh, nije učila islam, nije završila neku islamsku školu, mada nije šar da završi školu, bin Baz nije završio nikakvu školu, uh, nije šar da završi školu, ali... Na... Znači treba učiti, treba otići, treba pa znat, e, pa se ne zamislio je danas da neko priča šerijatu, tumače šerijat i islam, ali u stvari ne zna arapski jezik, u stvari postavlja pitanje na, na koju literaturu se ta osoba vraća, odakle on uzima, odakle crpi ono... Uh, znači ako je riječ u, uh, i pitanju takvim osobama koje pričaju o vjeri, a nemaju šerijaskog znanja, pouzdano šerijaskog znanja, a takvih je kod nas koliko hoćete, znači e, ne samo ovaj slučaj, možda on sad isplivao u, u javno zato što je došao iz, iz našeg legla, l? pa upada u oči. A, mnogo je kod nas u našim krajevima koji ljudi koji tumače vjeru, pričaju vjeri, a u stvari nemaju pouzdan temelj i osnov da pričaju vjeri, tumači vjeru. E, naravno, tema ova, odgovor, znači tema o, o tome e, kakav je propis E, kakav je propis e, pričanja o vjeri, tumačenja vjere, da, bavljenje davom od strane onih koji nemaju šerijsko znanje, znači da tumači vjeru, govore o vjeru, govore o propisima vjeri, a nemaju dovoljno šerijesko znanja ili nemaju nikak šerijesko znanja, ili ono što imaju jako upitno, znači govorite o tome, to je jako opsežna tema. E, zato jel, u tom kontekstu ja bi ja bi samo spomenuo jedan dva ajeta o ozbiljnosti ove teme a onda vrace konkretno e, konkretno na ovaj slučaj e, i njima slične. E, odnosno, e, Allah subhanahu wa ta'ala u suri Al-A'raf e, kada govori jel e, počinje sa ajetom kaže kul e, men harrama zinata zinatallahi allati akhraja li ibadihi wa tayyibati min rizq kaže ko je ko je taj ko zabranjuje Allahove ukrase koje on Allah šanu, dao ljudima njegovim robovima i tajibate, sve dobre, korisne, ukusne stvari od riska i tako dalje. Nakon ovog ajta Allah Žešanu kaže kul innama harrame rabijel fahiše ma zahera minha voma batan. Kaže, reci e, Allah Žešanu je zabranio moj gospodar, reci. Innama harrame rabbi, moj gospodar je zabranio fahiš. Sve vrste pokvarnosti. Ma zahera minha voma batan. I ono što je vidljivo i ono što je sakriveno wal ithme wal bagi i grijeh wal bagi je bi gajri l'haq i griješenje i kaže bagi e, činjenje zuluma nepravedno napravdi Boga wa an tushriku billahi ma lam yunzil bihi sultana i da se čini Allahu dželalšanu širk u onome što Allah u čemu Allah šan nije dao dokaza nije dao sultana nema objave nema šerijskog argumenta u tome i završava se ajet i to je poenta ovog ajeta i, i e, spominjanog ajeta wa antakulu ala allahi ma la ta'lamun a počinje ajet znači e, nego je Allah džalalu samo zabranio zabranio znači te e, te pokvarenosti i, i vidljive i nevidljive i griješenje i, i činjenje zulma zuluma napravdi boga i činjenje širka bez bez argumenata bez dokaza i tako dalje wa antakulu ala allahi ma la ta'lamun ida da kažete o Allahu ono što ne znate kaže ibn Qayyim rahimehullah Kaže Allah Želšanu u ovom ajetu počinje sa uh, stepenima uh, grijeha po težini. Pa kaže počinje da Allah Želšanu zabranio grijehe te pevahiš, pokla, e, znači sve vrste pokvarne koje su vidljive i nevidljive. Pa uopšte grijehe, ono što se naziva u šarijetu grije, velike grije, pa činjenje zuloma koji je veći od grijeha prema Allahu Želšanu, pa onda činjenje širka koji je veći od svega ovoga. I nakon širka Allah subhanahu ta'ala kaže, وَان تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا تَعْلَمُونَ i da govorite o Allahu ono što ne znate. Naravno, ovo prvenstveno se odnosi na mušike, na kjafre koji govore Allahu, ono što ne znaju od svog džehla. Međutim, ovo se odnosi i na muslimane koji pričaju o Allahu i o Allahovoj vjeri bez znanja. Znači, nemaju pouzdano širijasko znanje, nisu ga stekli, nisu učili, nisu se oznojili, e, ne znaju e, širijaske argumente, e, E, nisu učili kod, e, kod onih e, koji, koji pojašnjavaju na ispravan način i pričaju o Allahu i Allahovi vjeri. I kaže Ibn Kaj, znači ispadne da je ovo teži grijeh od činjenja širka. Pričati o Allahu, o Allahu i o Allahovi vjeri bez znanja je teži i veći grijeh od činjenja širka i onog prije što je spomenuto. E, zaista sa ove strane gledajući, znači to je velika i krupna stvar Velika i krupna stvar da sebi neko dozvoli da priča o Allahove vjeri, a to nije zasnovano na ispravnom znanju ili ni, ni na kakvom znanju, ili znanje njegovo je sporno i nezdano. Također u drugom ajetu, u suri Nahl, kaže uzvišeni وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَسِفُ أَلْسِنَتِكُمْ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ Kaže, nemojte govoriti ono što vaši jezici opisuju govoreći laž ovo je halal ovo je haram li tefteru analovi kako ne bi iznijeli na Allaha izmišljotinu i laž Innellezine jeftaruna ala lahi kezib, la juflihun. Oni koji iznose na Allaha laž, izmišljotine, nepouzdani stvari, neće uspjeti. Ovaj aj također je kada ga čovjek prouči, pročita i razumije njegovo pravo značenje e, jako strašan za jednog mumina. S koje strane? Znači da neko od nas dođe i da govori da je nešto halal ili haram u vjeri, a u stvari to što on kaže, to u stvari nije uopšte zasnovano na znanju, na razumijevanju. U stvari e, to, to je više stvar njegove strasti kojima on naginje da je nešto halal ili haram, Ili najviše što može neko od nas da uradi. Je to kada od nekog učenog čuje i kaže ja sam čuo tog i tog učenog da za tu tu stvar kaže tako. Je li razumio njegov dokaz? Nije razumio. Čuo njegov dokaz? Nije čuo. To je sad druga stvar. Znači najpozdanije što da nek od nas ko nema šerijatskog znanja nije ga učio. Bez obzira koliko mi slušali predavanje, čitali knjiga, ali, e, ali širijasko znanje ima svoj način, svoje puteve kako da se stekne i za njih se treba oznojiti, za njih treba sjesti na koljena i mimo koljena, za njih treba pročitati, pročitati knjiga i knjiga, za njih treba biti pametan, inteligentan, za njih treba biti bogobojazan. Znanje bez bogobojaznosti nije znanje. Znači, to je više inteligencija, to je više a, e, posjedovanje informacija nego znanje. Jer znanje, e, učenjak se smatra onaj koji primjenjuje ono što zna. Hele, ne se, E, sa ova dva ajeta e, hoću da naglasim jednu vrlo bitnu stvar. A to je opasnost pričanja o Allahovoj vjeri bez znanja. Vjerujte da je krupna stvar da neko od nas, ja sada ovdje dođem pred vas i neko pitanje, neko nešto pita, a ja to pitanje nisam učio. Niti kad znam, nisam gdje pročito, nisam vidio koji učenjak šta rekao o tome i da ja kažem onako iz svoga džepa, Ja mislim da je to tako, onako meni najbliže ajet uh, e, e, potom pitanje taj ili tako mislim da je to otprilike tako i da ja tako pričam o vjeri. To je, to je nešto strašno da sebi čovjek tako nešto dozvoli. Učen čovjek tako nešto ne smije sebi ne može sebi dozvoliti. Učen, onaj, učen je od nas onaj koji sve što priča o vjeri zasnovo je to tako što je čuo, učio, znači iz pouzdanih izvora, pouzdanih škola, da taj ajet i taj hadis govori o toj toj temi, da su ti ti učenjaci rekli da je to, to je tako. I ako se različna, zna dobro da uči da se različni. <clears throat> I ako imaju dokazi jedni drugi, koji su im dokazi? To, već, to su već veći stepeni. Znači to je znanje, kada znaš gdje si ga uzo, od koga si uzo, od kojih knjiga, a da ne govorim za sve ovo da treba jedan velik staž, u jednom, uh, od onih koji traže znanje. Danas kada studenti odu i završe fakultete i vrate se, njima treba mnogo staža. Kakvog staža? Radnog staža u Allahovu vjeri, da izučavaju vjeru, da se ustabile, da budu rasehune fil ilm. Šta znači raseh fil ilm? Znači, e, reseha onaj kojima se urezo znanje. Bukvalno znači, e, rasehune fil ilm, kaže, to su učenjaci u koji, kojima se urezalo znanje u njihove pore. Koje pore? u njihov mozak. Znači, u njihovom mozgu je znanje zasnovano, pouzdano, provjereno, e, preslušano iz nekoliko izvora, od nekoliko učenjaka, iz knjiga i knjiga. Pa kada priča, priča, znači priča nešto što je zasnovano, na pouzdanom, na ispravnom. Znanje bez ovog je u stvari ono što bi u našem narodu rekli, jel, obično tarlahanje. Pričanje iz havi, iz mozga, iz strasti, iz logike, meni je logično ovo, meni je logično ono. To je smiješno tako tumačiti, jer uh, uglavnom, da ne duljimo, ovo je zaista široka i velika tema, ali zaista bolna stvar. Uh, jedan musliman ili muslimanka ne bi smjeli dozvoliti sebi da pričaju o Allahovoj vjeri, da odu, da se stavi, da predavaju, drže predavanje, pogotovo su početnici. Osim na koji način? Da kaže, ja sam pročitao u toj, toj knjizi, čulo od tog, tog učenog, da je tu tu stvar pojasnio tako. Najviše što može reći Allaho vjeru je ovo. A da on sam čačka po knjigama, da obilazi, da sabire, da sakuplja, da ovo od ono i da pravi neki, neku smjesu od sebe, e, to može odvesti i vodi i stvara dalalet i vodi u stranputicu. A da ne govorim, pazite, ovdje je sad ovdje široka, jako široka tema. A, e, ko su stvari oni učeni? Učeni su oni znači koji su prije svega naučili arapski jezik. Znači šartovi a, e, nekog ko, ko smata talibom ili mučtehidom i tako dalje. Znači da zna dovoljno arapskog jezika da razumije Kur'an i Sunnet, Da je, da je učio kod učenjaka, prošao određenu školu, uzeo ključeve, u kojima je saznao koje knjige, koji učenj, na koga se treba vraćati. Treća stvar, znači da je to godinama izučavao. Četvrto, da je to neko provjerio, da ima učenjaka koji koji učio, koji su rekli za njeg, rekli sad ti možeš pričat, to što si čuo, što sam ja vidio da pričaš, sad ti možeš prenijeti nekom drugom. I naravno, ako je pitanje pozdana osoba koja ima šarijaskog znanja, a ne neki, neki koji nadal aletu, je sam o sebi, e, znači, kad se sve to pređe, opet, Allah zna najbolje. Takva osoba, znači, koja već 10, 15, 20 godina uči i traži znanje, savjete za nju, iskustvo je to pokazalo. Ne treba prije 40. godine da izlazi u javnost. Ne treba da snima kasete, ne treba da snima dersove, ne treba da, da objavljuje, e, e, može onako da piše za sebe radi, radi treninga. Sve dok ne sazri, dok postane zrela osoba u znanju. Zašto ovo govorimo? Zato da ne bi danas pričao jedno, kao što imamo kod mnogih naših daja, nažalost, naših daja, u našim redovima, prije deset godina pričao jedno, sada priča drugo ili treće, on je prošao kroz mnošto faza u svom životnom, e, životnom e, tra, na svom životu gdje je tražio znanje. Prije 10 godina jedno pričao, nakon 5 godina e, drugo, sada priča treće. Zašto? Zato što on sazriva tek. I šta nas briga što on sazriva? Mi hoćemo čisto znanje pravog, jer se on ne mijenja, jel, kao što se kao što je lista mijenja put i tamo i vamo mijenja guja što mijenja boju. Znači nama treba ljudi pouzani. Kada nas pričaju jedno nakon 20 godina znači to isto priča zasnovano na dokazima, širijskim argumentima, stavovima učenjaka. A ne ja mislim, ja mislim. Kada vidite nekog daje koji puno koristi, ja mislim, pa e, kod mene ovako, ono, kak, gdje god spominje ja, mi, ja ovo, ja ono, znači vjerujte da je to već prvi znak da on treba da malo se prispita, treba još da sjedne još deseta godina da, da se još jel, da još uči da traži znanje. Nema on šta da misli, nemam ja šta da misli, ne šta da mislim. Učenjaci su to rekli, postoje šerijski argumenti. Stvari su znači poznate, ne treba tu neka velika filozofija, nismo, nismo, nismo, niti smo mi veliki neki umjetnici koji tražimo znanje, nego treba sjesti, oznojiti se, naučiti se, naučiti, učiti od poznanih osoba, znači utrošiti na ovom putu i znoja i truda i nespavanja i svega, Kao što bilo koji koji uspije bilo koje oblasti u životu. Nije mu to preko noći došlo. Imaju talenti. Postoji Ibn Taymije, ali Ibn Taymije je jedan bio kroz istoriju. Onaj koji misli da je Ibn Taymije tek tako u 20. godini, 25. listu može pričati o vjeri, kao što priča Ibn Taymije u 18. Ta, jel, u osnovi odma jel, odma je zglajzo što kažu kod nas, jel. Hele, ne, sad skratim priču. Znači, ovo što imamo kod nas, ovaj slučaj i slične njima, E, je dokaz u stvari koliko u stvari u našoj da dostaje zrelog zrelog pristupa e, tumačenju, razumijevanju i primjeni šerijata. E, zašto govorim nama svima kada je pitanje jedna, jedna osoba ili više nije? Zato što nije čudno što recimo ova sestra ili slični, slični njom muški, ili ženski što o, o, istupa i priča o vjeri na ovakav način, a nemaju šerijatsko znanje. Zaista nemaju šerijatsko znanje. Zaista nemaju šerijatsko znanje. Gdje su ga stekli? a, e, nije čudo što oni, a, e, što oni pričaju, nego čudno oni od nas koji idu i pitaju, i traže, i čitaju, dovoljno da, da se pogleda kod ovakvi osoba samo koji su im izvori, odakle im to što pričaju, od, odakle su uzeli, od koga su to uzeli. To je najbitnija stvar. Tu se automatski analizira osoba, vidi da izvaga se, odmah ga staviš na vagu, ko si, šta si i odakle si. A osoba koja ne zna arabski jezik, odakle će ona uzeti e, širijasko znanje? Od koga? Od nas koji znamo. A od nas koji znamo koliko je među nama, od naših bosanskih daija, učeni ljudi, ne moramo daija, iz islamske zranice, van islamske zranice, koliko je učeni ljudi među nama koji kojeg možeš uput prst i reći pouzdan sam ono što on priča da neće stvarno, jel, doš nešto, nešto osobe, neće pouzdano prenijeti što je od islama, što je od učenjaka i tako dalje, sa argumentima jasnim, pouzdanim i tako dalje. Vrlo malo ljudi. Znači ta osoba treba vraćati na te ljude. Da li se ona vraća na te ljude? Pošto ne zna arapski. Allah zna vraća se na ovu strancu, na ovu knjigu, možda na šiitske izvore, na šiitske knjige, na nepoznat, zašto? Zato što nema znanja, ne zna šta je, koja knjiga, iz koje se knjige uzma, iz koje se ne uzima, koja su, koje su knjige osnovne, koje nisu osnovne, i tako dalje, da ne ulazimo u detalje, ovo je jedan veliki belaj, ovo, ovo kada se neko upusti, zaista je upustio se nešto što sebi nije smio dozvoliti. I nije to jel problem, nego čovjek treba a, eh, na vrijeme da se zna da se ustukne što kažu, jel, da, da skonta jel, da je prešao granicu i da se curikne što kažu kod nas jel, i da se vrati na ono ispravno. A štvar šta je ispravno? E, da se prepusti onima koji imaju šerijsko znanje među nama da pričaju o vjeri. Oni koji nemaju neka traže znanje, neka uče, neka se bore na ovom putu. E, ševijesko znanje ni ničiji monopol, ono, je, ono se zna gdje postoji, kod koga, koga se može uzeti, na koji način se može uzeti, načini traženja širijaskog znanja, e, na koji način stiče to sve stvari koje, koje su postoje, koje se mogu naći, koje se imaju zapisane u knjigama i tako dalje, ali se mora napraviti taj spoj, jedan talibil, jedan ozbiljan daja, mora napraviti spoj između traženja širijaskog znanja da ide da uči, između čitavanja mnogo knjiga, između e, boravka i uzimanja znanja od mnoštva šejhova, od mnoštva šejhova i da sve nakon toga i da da hipsira mnoge stvari hipsira na pamet i sve da dobro razumije da ima da, znači dobra oštroumnost i nakon toga da prođe vremena i vremena da to sazri u njemu da se ispeče u njemu pa da onda nešto kaže islam u islamu je ovo ovako u islamu ovo nije ovako i tako dalje a prije toga pričat i trčat ići pred rudu i govoriti u ime islama ima lađešanu to je krupna stvar Uh, Ibn Qaym, rahimahullah, napisao knjigu pod naslom A'lamul muveqi'in. Napisao je knjigu Al-A'lamu muvaqihin. Al-A'lamu muvaqihin. Što znači znakovi onih koji potpisuju. Šta potpisuju? Zna, naslov ove knjige, u stvari knjiga u, u Suli Fiku. E, kaže, e, e, znakovi oni koji potpisuju u ime Allaha Đelešanu. On je nazvao učenjake. Kadije, E, učene ljude daje nazvoje e, onima koji potpisuju u ime Allaha Đeršanu da je, da je e, ispred Allaha Đeršanu kaže da je propis po određenom pitanju takav, takav, halal ili haram mustehab ili mekru i tako dalje ispred Allaha Đeršanu ljudi to kažu i kažu oni su mu veqin potpisuju ispred Allaha Đeršanu da je, da je propis Islama vjere po tom pitanju takav, takav i onda je u detalju objašnjavati koliko je to krupna i opasna stvar ko može biti alim koja, koja znači, e, kako da stekne to znanje, koje osobine treba imati, mimo znači znanja, koju bogobojaznost treba imati i tako dalje. Helen se uglavnom, e, znači, da neko priča o lahoj vjeri, to da nešto kaže u, u, u islamu je e, propis po ovom pitanju takav i takav, to je e, kao da je rekao, ja potpisujem u ime Allaha Đelešanu da je propis po ovom pitanju takav i takav. A onaj ko od nas hrabar i dovoljno, uh, uh, znači, dovoljno odvažan da tako nastupa, da priča u ima lađešanu i tumači vjeru, a nije zasnovo na znanju pouzdanom, vjerujte da ta osoba zaista treba da se preispita. Da se preispita. To je, to je veća, krupnija stvar od činjenja određenih grijeha, opće poznati grijeha. Zašto? Zato što ova stvar može odvedi njega u dalalet i odvodi druge u dalalet. I Allah zna gdje može završiti. Uglavnom, E, znam da sam malo, što kaže, jel, ovaj, e, talto nefes, malo sam uže više daha po ovom pitanju, ali zaista ovo, ovo, ovo pitanje zaslužuje da se o njemu e, ozbi, ozbiljnije, gore i strožije kaže nego što sam rekao, ovo govorim samo iz e, ljubavi i, i samilosti prema ovim ljudima koje Allah Žešanu iskuša da na ovakav način istupe istupe ispred ljudi u ime Allaha Đelešanovu, pričaju Allahom vjeri, a nisu sazreli i nemaju šerijaskog znanja da to što pričaju, da, eh, da, da, da je to sigurno i pouzdano od ove vjere. Allah zna najbolje.